D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, D'Bescheidenheet an d'Deemut ass am Bahá'í Glawen eng zentral Dugend. Wat heescht dat genau? Um Mikro de Jean-Marie Nau. Am Franséische gëtt Bescheidenheet an Deemut mat humilité iwwersat a mam Spréchwuert Mam Hutt an der Hand kënnt een duerch d'ganzt Land. Wann ee bescheiden ass, dann heescht dat, dass ee selwer net méi wichteg ass wéi déi aner Leit. Et ass ee frou, aneren en Déngscht kënnen ze erweisen an et gëtt ee sech bewosst, dass d'Besoine vun aneren och wichteg sinn. Wann ee bescheiden ass, kritiséiert een net déi aner. Et kritiséiert een sech selwer och net an et mécht een sech och net selwer erof. Bescheidenheet an Demut hëlleft eis, ze verstoen, dass d'Liewen do ass fir ze léieren. Et ass ee sech bewosst, dass et egal ass, wéi vill ee weess, et weess een ni alles. Dat bedeit och, dass ee vu sech selwer net erwaart, perfekt ze sinn. Et ass ee bereet, vu senge Feeler ze léieren. A wann een Hëllef brauch, ass een net ze stolz, fir ze froen. Bescheidenheet heescht, dat Bescht ze man, ouni seng Nues wëllen iwwerall virbäi ze hunn. Et heescht einfach, dat ze ginn, wat een ze ginn huet, An net well ee wëllt cool sinn an op déi aner wëllen e gudden Androck maan. Einfach ginn well ee wëllt ginn. Firwat dann elo bescheiden an demüteg sinn? Bescheidenheet ass wichteg, well et eis hëlleft, datt mir eis op eisen eegene Wuesstum konzentréieren an net op d'Feeler vun deenen aneren. Wann ee sech Suerge mécht, ob een deenen aneren impressionéiert, fänken déi aner un, engem ze soen, wat si gär hätten, an et verléiert een en Deel vu sech selwer. Bescheidenheet hëlleft eis, vun eise Feeler ze léieren an amplaz sech dofir ze schummen. Bescheidenheet an Deemut hëllefen eis, vun aneren ze léieren. Geseen, dass dee Punkt an dat Haus, an déi Plaz, an déi Stad, an dat Häerz, an dee Bierg, an deen Ënnerdaach, an déi Hiel, an deen Dall, an dat Land, an dat Mier, an déi Insel, an déi Wiss, wou Gott ernimmt a säi Luef verherrlecht gouf. Dëse Samschdeg ass den internationalen Dag vum Fridden hei zu Lëtzebuerg mat Manifestatiounen ënnert dem héije Patronage vun eiser Grossherzogin Maria Thérèse, Ambassadrice vu guddem Wëllen bei der UNESCO. Dir fannt ënnert aneren och de Bahá'í Stand samschdes mëttes vun zwou bis fënnef, an zwar um Knuedler. Owes um aacht dann zu Ettelbréck am Centre des Arts Pluriels e Concert mam Orchester vum Fridden. Virum Concert kënnt Dir Iech un enger Table Ronde mam Orchester bedeelegen, an dat mat Schüler aus de Lycéeë vun Dikrich an Ettelbréck. Den Orchester vum Fridden setzt sech aus 40 professionelle Musiker vun arabeschem an israeleschem Ursprong zesummen. Den Orchester wëll de Wee sinn, fir um Friddensprozess am Mëttleren Orient matzeschaffen. Sonndes mëttes am Zerkel um 5 Auer kënnt der iech u Gebieder fir de Fridde bedeelegen. An dat mat véier reliéis Communautéiten, déi chrëschtlech, déi jiddesch, déi musulmanesch an d'Bahá'írelioun. Méi Info iwwert all dat op der Internetsäit www.p.lu. Fir d'Koordinatioun suergt Caritas Lëtzebuerg, Telefon 40 21 31. Ënnerstëtzt gëtt dëse Projet vum Ministère des Affaires étrangères. A wéi ëmmer gouf iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.bahá'í.lu.